Gabriel Durutilekin, Kalakan. Gabriel Duruti, jazu, jezarrol <laughs> beti entzun dut, ez azula irri ez eh? eh. zer hori, eta ba, baliatzen zen, hori ere zen. izen bada, eh, izen bada, bizpairu baliatua izan dena. Ezen izena bazakiten jendek eta galdeiten zuten hori. Beaz, izen horren gibilean baziren produktu bat edo bi. Eta bazen produktu bat horietan, eh, nahi bauzuk, hasik biologikoki baliatzen aldena. E, hori da, eh, landare bat bada deitzen dena piretra, eta haren hua hua ina zen eta jarek badu, nahi bauzu, mautxen kontrako, kalteko jara, mautxen kontra. Eta beraz... E... Hori zen alde unan, benen ba, txarra Azken momentuan, hori zen, hori saltzen zela jezahol, hori saltzen zuten. banan nahitzin, baziren jezahol delako hori eta pixka bat beste batzukin. Eta hoi da, izen hakin baziren, gauza batzu, nahi bauzu, purak, eta, eta beste batzu, bizpahiru gauzekilan ilan, zahol plus, eta plus, plus, eta hola, eta hetan behar, espazinin, kikikia idetzia zen, eta espazinin untsia behatzen, berdin kalteko bat ibiltzen antzinin. Orai ez da haina ise, eh, orai, eh, orai eta geho, jakitateak egin dituzte, sertifikatu batzu behar dira biltzeko, eta batak sei biltzen duzun, eta gero, orai eh, behar ba, gehiena nik, Eh, nik apresiatzen dutena, da ohartu dira ibiltzaleak pozoia zutela eskutan. Tadiginatun dun, tadiginatun, leheno ibiltzen ziren eskulagi gabe, ibiltzen ziren maskai gabe, e, jendek iuitzen zakoten, aspirinat zirela, eta, eta, eta zomat ietsi dute, eta egon horretan haitzen nuen, ba, gue, ere bat, laborari bat, kanzerraak ilan, eta bizten duk, bizten duk, eta, eta e, fitxik e, gabea ibali maiz eta haize kolpeat kontratzen badu, e, begiak, e, denetan txartzen duk, hori, hori uh, da, banan, banan ono, bada asko egiteko. Bada asko, baina erten duzu ala ere, obetuz joiten direla gauzak, kontzientzi, uh, hartzen dela ala ere, eta neuri, uh, eh, nola, begira eta hartzen ari bai, bai. direla. Bai, eta hain da, hain da nahi logika, biologikoari buruz joaitia arrazoina galde egiten du, momentuaz iziten altzira e, kontra, ez zira lakon prest, edo ez duzulakoan, ez duzulakoan ere muikaski, edo hola, bakizu, defenditzen zira, zuri bere banan, banan denek badakite, beren magnean, e, hobe dela biologikoa, beste, beste, beste sistema bano. Kalakan Kronika, Gabriel Durutirekin. Kronika, Gabriel Durutirekin.